hau dira gaurko galderak. Gehienetan, ametxonak ala txarrak egiten dituzu. Gehienetan onak, txarrak ebai batzutan. Hame txarrak egin den, norik hartzen alduzu. Batzuetan bai, eta beste eta Thank ingururekin edo ingurukoekin egiten dituzu? Lagunekin gehienetan. Kontatu kaltzen iake, ane txorietako bat. Egun batez, ez natu nitzenen Eh, ba, jaiki eta egualdi hona ikusi nunen, ba, mendira junber eta joan itzen mendira, eta han nebilela, ba, e, bate erori nintzen goiti eta eroritzen da eroritzen, hainbeste denbora eroritzen da eroritzen da, behin ez nintzen bera ailegatzen, eta halako baten, ba, ia lurra ailatu nintzen garaian, ba, esnatu nintzen. Eskerrik asko,